Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару сёння на прагулянку па сваім мінску нас запрашае паэт празаек эсаіст сцэнарыст кінарэжысёр вядучы рэдактар студыі летапіс нацыянальнай кінастудыі беларусь фільм владимир мароз відаю спадар владимир добрый вечер звычайно на пачатку каб бліжэй пазнаёміцца з экскурсаводам а сёння вы выступаеце для нас <laughs> э, у такой ролі маю колькі пытанняў якія звычайна не мяняюцца з выпуска выпуск э, вы нарадзіліся э, не ў мінску калі не памыляюся ў горадзе косава івацавіцкага района брэйскай вобласці адпаведна першае пытанне як і калі адбылося тое знаёмства з мінскам натуральна я нарадзіўся вацэйскім раёне косава это брэйская вобласць і першыя гарады з які я Ну косава дарэчы гарадок на сённяшні дзень это самы малады горад малы малы самы малы горад у беларусі. Вот, так што я хоць у горадзе нарадзіўся, ну калі з вялікімі гарадамі это быў брэз, гродна, нават у школе мы на экскурсію Ккіев ездзілі, а мінс такі неяк як і не ведаў. Але аб'язджалі мінску Ккіў заязджалі, а мінск аб'язджалі. Ну можа мы у Ккіев праз брэз ехалі, <laughs> я нават уже і не памятаю. Ну, можа праездам. А з мінскім я пазнаёміўся ўжо ў десятым апошнім класе. Каб э, паступіць, это ж хацелася паступіць вучыцца, я ездзіў на падрыхтоўчыя курсы. У выхадныя балазе даманава станцыі это была станцыя, дзе ўжо жылі бацькі пасля косава. Наша сям'я жыла і прама сеў электрычку ў цягнік, у цягнік нават тады электрычка асабліва не было ж и в Минск. Это когда Пос... было? Это был 69-й год. 69-й год. И как он тогда пришелся, ты не пришелся до сподобы Минск? Ну вот, конечно, я тогда э, одразу на занятки на этой подрыхтовчие курсы, потом можно было ходинка там прогуляться. Ну, город был цикавый, ну, незнаемый еще, незнаемый. Просто незнаемый. Вот, ну, приворожил. А чым чымось прыварожу ну, што па я памяш... сталіцы ўсё-кі як не круці сталіца э, я думаю кожная цягне ну калі не жыць у сталіцы то ведаць сталіцу выходзіш з э, вакзала там крыху падымаецца сённяшні э, пляц незалежнасці тады плошча Леніна і там вот это першыя будынкі якія кідаюцца чалавеку ў вочы калі прыязджаю мінск то ну э, чырвоны касцёл дом урада вот этой будынкі я уже ведаў і так э, ну было заўсёды цікава на іх глядзець тому что будынкі сапраўды ну помнікі архітэктуры ну і, і сам калі з вакзала выходзіш вот эта брама сустакая две вежы тут э, яны жылыя это дамы але так вот э, брама этой вежы падкрэслівалі ўваход у мінск вот это вот э, запам... запомнілася на эмацыйным адчуванні для вас э, вельмі моцна мінск змяніўся э, з тых часоў у з тых часоў чесна кажучы змяніўся змяніўся мінск даволі значна даволі значна змяніўся у тыя часы ужо калі я і пачаў вучыцца в інстытуце мінск можна было ахапіць адным вокам у ну калі вобразна гаварыць то есть мы ведалі ўсё студэнты ведалі весь мінск ведалі дзе адчынілі новую кавярню абавязкова туды пад'язджалі пазнаёміцца пасядзець там выпіць піваці яшчэ чаго неяк ён увесь быў вот э, можна было хапіць вокам на сённяшні дзень конечно мінск не вокам ахапіць нельга это вялізны горад просто вялікі горад 2 мільёны па любых мерках еўрапейскіх вялікі горад ну змяніўся але э, некі ж каларыт все-таки застаўся які быў у тыя часы тому что у тыя часы уже праспект незалежнасці тады праспект Лена уже стаяў і в этом же выглядзе якім стаіць і сёння так что у змяніўся ў шыркі а у цэнтры на ну, вы сябе менчуком э, сёння можете назваць ну я дарэчы назваўся менчуком 70 -го года живот ўжо хутка под 50 гадоў да <laughs> да под 50 гадоў уласна кажучы усе мы менчукі некарэнныя уявіце што после вайны у у мінску 40 тысяч а зараз 22 мільёны якурат хацеў запытацца ў такім разе хто такі мінчук вось мы часам здаемся пытанням хто такі беларус А калі сказаць хто такі мінчук ці ёсць нейкія ці магчыма ввогуле нейкім чынам трапаліраваў бы вот тое что інтэлігентам можна быць у трецім пакаленні калі ты свае бацькі там былі інтэлігенты менлі адукацыю там там э, Э, дзяды таксама і ты ўжо ў трецім пакаленні уже сапраўдны інтэлігент так напэўна і менчукі конечно я уже быў по ўзросту мог бы быць у другім пакаленні мои мацькі маглі жыць у мінску просто не настаўнічалі на вёсцы а уже мои дзеці уже мои дзеці менчукі абсалютна ну хотя <laughs> яны атрымліваюцца ў другім пакаленні значится э, мои унукі уже можем назвать сапраўднымі мінчукамі але маглі стаць і москвічамі тому что пасля заканчэння інстытута некалькі год вы папрацавалі ў мінску далей вас і э, нечым прывабіла москва і у прынцыпе я думаю что былі шансы і там застацца ці было жаданне вось іншае але э, чаму раптам з мінска э, паехалі вучыцца ў москву тут ужо справа лёсу у Таму што я вучыўся ў політэхнічным інстытуце нашым на архітэктурным факультэце і закончыў архіта э, па спецыяльнасці архітэктуры і працаваў крышку на інтэграле неяк так трапіў па размеркаванню, а потым працаваў у праектным інстытуце мінспраекта. Это быў самы прэстыжны праектны інстытут, але недзе ўжо канцу вучобы, Я зразумеў, што напэўна, <laughs> пісаць мне больш хочацца, чым праектаваць э, гарады ці дамы гавару гарады таму што мы былі якраз горадабудаўнікі архітэктары э, падраздзяляюцца аб'ёмщики якія праектуюць дамы і гарадабудаўнікі якія жылыя раёны гарады ну то есть добраўпарадкаванне так хаця могуць і горадабудаўнікі праектаваць дамы вот зразумеў што пісаць напэўна мяне цягне больш і у праз два гады пасля першай інстытута я паступіў у літаратурны інстытут у Маскве. Праўда, это было завочна. Тады э, ну напэўна, два разы дзённыя заканчваць і можа і нельга было. Але справа ў тым, што пры савецкай уладзе, Мне на работе в Минспроекте оплачивали мои сессии в литературном институте. <laughs> Это за стяжку э, Архитектором вам оплачивали... Э, да, проезд до Москвы и назад, и... И да, и платили... Они таким... Але э, же не могли не разуметь, что они худко вас стратить? Не, яны разумелі, то есть яны як разумелі. У рэшце рэшт там пайшла хваля скарачэння ў адна ў мінспраекце ну работы напэўне была другая за другой хваля мяне скарацілі просто потому что я уже на третьем курсе быў ці нават на четвертом 6 і нават начальник отдела кадров запытаўся «Э, можа по ўласнаму жаданню напішце не я говорю не пишите так у працоўнай кніцы по скарачэнню штатаў такім мяне запісы стаіць я уже адчуваў <laughs> хотя яще падстав фармальных не было но я адчуваўся паэтам і думаю я Э, для паэта такі радок у працоўнай кніжцы па скарачэнню штатаў будзе зусім дарэчы ну дарэчы да вот так і было на але добра што у мінску засталіся калі казаць вось э, сёння калі глядзець на пражытыя гады ў сталіцы ці можаце сказаць што у вас вельмі моцна мінск змяніў змяніў я б не сказаў што змяніў умацаваў чаму я допустим у Маскве вучыўся, но ў Маскве я вучыўся літаратурным інстытуце, я пісаў па-беларуску вершы. Я чуваў сябе беларускім паэтам. яшчэ нават калі вучыліся мы ну, на архітэктурным факультэце мае аднакурснікі, нават ну, мяне нацыяналістам называе. А чаму, а таму, што я размаўляў па-беларуску. -беларус. Власна кажучы, это быў элітны факультэт, там з вёскі было можа два-тры чалавекі і то яны не размаўлялі па-беларуску. Не тое, што я там у студэнцкім жыцці размаўляў, но ўсе ведалі, што я цудоўна размаўляю па-беларуску. Вот, то есть я конечно вот и и в этом адчуванні беларускасці ну мінск мяне все-таки як сталіца як, горад які павінен аб'ядноўваць іх умацаваў в этом сэнсе для бачце дзіўна атрымліваецца э, зараз наадварот вёска паступова страчвае мову а горад вяртаецца да беларускай мовы але непасрэдна саму экскурсію па мінску владимира морозам распачнем праз некалькі хвілін нагадаю нумар для смс калі ёсць пытанне 9705 а мінская брукаванка нагадваю што сёння са сваім мінскам нас знаёміць пісьменнік кінарэжысёр владимир мароз Спадар владимир першым пунктам у сённяшняй прагулянцы вы пазначылі рэстаран пацдам што ў доме на рагу вуліц леніна інтэрнацыянальнай зразу называецца інакш але ён не адзін раз мяняў сваю назву але чаму менавіта ён чаму сёння захацелася завітаць менавіта туды по э па-першае як чалавек які люблю свой горад мне вот э, заўсёды ж і крытычна глядзіш і мне ў мінску не хапае традыцыі традыцыі няма некай устойлівасці пераемнасці но ну, нават калі сказаць что вот у часы нашай маладосці да і пазней уже быў рэстаран пад здам это быў вядомы рэстаран э, на ўвесь мінск на там дарэчы вельмі смачна кармілі стейк сансусі такое мясная акурат хацеў запытацца я ведаю про это сансусі что гэта так что <laughs> таксама кавалак мяса ну не <laughs> ён ну як не котлета крыху мягче то есть неякая адбіўная крыху мягчэй ну ці нешта падобнае уже нават можа і забыўся э, Чаму рэстаран пацдам? Я скажу, што мы вучыліся ў э, пачатку 70-х. Это залатыя былі гады савецкай улады ў сэнсе фінансавым. Былі нафтадолары, якія ўжо пачалі канчацца недзе к 76-му, а на наш перыяд вучобы хапала то есть все было даволі недорага і мы з сябрамі аднакурснікі маглі зайсці ў рэстаран маю 4 рублі ў кішэні ну там быў даволі не танным рэстаранам ну не танным но не заўсёды былі толькі три рублі можа калі было ага. 5 рублёў у кішэні вот атрымлівалі стыпендыю мне бацькі крыху дапамагалі но не таму что мы, мы пастан ну маладосць хацелася і пагуляць ну а уже ж пачаў працаваць пачаў працаваць там уже быў больш было грошай і я Ну паддам самым цэнтры і можна было туды зайці туды і зала была і бары нават ну, там в адзін час сапраўдны камін гарэў потым хадзілі таму што гэта было там просто было утульна э, смачна ці таму што гэта было неяк прэстыжна такі рэстаран утульна смачна. Ну на прэстыж тады мы не глядзелі я б назваў неяк вот э, тыя часы нас у тыя часы не залатое пакаленне мы не былі не дэнграудам там не нейкімі мы, мы просто вот э, жылі вучыліся э, стараліся вучыцца добра спасцігалі архітэктуру ну і мінс так вот уже ён ну, уваходзіў все-таки як архітэктурнае збудаванне са сваімі і, і планам вуліцамі ну тым ліку у і вот вы разумееце я калі успамінаю пацдам а сёння грант кафе сёння мне эта назва а і пасля калі я працаваў мінспраекце я жыў літаральна вот калі заканчваецца дом дзе быў пацдам і ідзе далей інтэрнацыянальна там быў інтэрнат і ён і зараз по-мойму ёсць інтэрнат мінспраекта літаральна у нас жонкай был быў пакойчык 11 метров і там мы жылі ўжо з пешынцам сваім чаты гады жылі в інтэрнаце а И, допустим, приезжает мой товарищ э, Зарзамас из э, политературного института Саша Погодин, ну, где-то там, как завсюду, не хп, а выпивки, так я со двора заходил в черный ход э, Потсдама, там и, и пускали про черного хода. Да? Ну, Вы были мен... там свой. Так уже как... <laughs> мать, что свой, да. Я один раз сказал, что я студент литературного института, я уже был малек свой. И в буфетом, ну, брал пляжку горелки, конечно, дорожей, там не 4 рубля в магазине уже, но был вечер, может, в краме уже и нельга, нельга было взять за 6 рублей. Но ну, тем не меньше, брал, вот, и мы сидели с Сашей Погодиным, альтанцы там у дворы, и моего интерната, и подсдама. То есть ну четыре гады я літаральна жыў побачную і конечно і заходзілі А цяпер я і не заведу допустим хто прыехаў здалёк товарищ ці знаёмы а чаму а таму что это уже не подздам там не знойдзе ну стейк можа будзе ну не, не той что быў і сансусі дакладна не будзе і грант кафе меня назва уже сама не то что адштурховае вот той самае допустим журавінка была на беразе свіслачы яна і зараз журавінка А чаму яшчэ журавінка запомнілася туды мы часцей хадзілі там напэўна все-таки крыху таней было чым пад здамі э, студэнтамі А чаму маглі яшчэ зайсці у рэстаран допустим у 73 годзе я паехаў студэнцкі атрад прыехаў і И оказалось, что я зарабил 800 э, рублей. Ну, правильно, ты же их тратить, треба Это велизные <laughs> гроши. Не, нечто за одежду купил, там, подарунок брал. Но за полгода помаленьку. Не то, что мы специально там <laughs> эти гроши тратили по ресторанах. Я просто это загадываю для чего сказать, что бывало просто были гроши в кишине и так. Э, можно было не вельми себе обмеживать. Вот журавинка, там... Э, прызвычаліся дзень нараджэння майго аднакусніка по архітэктурному факультэту святкаваць і святкавалі уже пасля таго як закончылася вучобай мы працавалі ну а зараз журавінка ну конечно это быў звычайны будынак некая не вельмі можа прыгожий архітэктурны і Ну і зараз я б не сказаў, што тое, што перабудавалі это вельмі ўжо архітэктурны шэдэр, але просто не цягне туды зайці ўжо псіхалагічна, як і ў пацдам. І... А чаму дарэчы называецца пацдам ведаеце не чаго раптам э, мінска пацдам <laughs> это я ведаю а просто таму што мінскі пацдам былі гарады пабрацімы былі гарады пабрацімы да э, існавала такое напэўна і сёння нават існуе ну я пра мінспадзам канкрэтна не скажу ну пабрацімствавогуле як з'ява існуе і сёння і ў гэтым звязку вот мне б хацелася нават з задасцю згадаць ёсць у генных абёля э, раман такі білята палове 10 і там з пасляваеннага часу опісваюцца падзеі і уже ну да тых часоў калі пісаўся гэты роман і вот галоўны герой архітэктар як пасля войны пачаў снедаць у адной кавярні так ён все жыццё там і снедаў Но ну, у нас такое немагчыма ну, магчыма тому что э, вроде бы каня дня а а уладальнікі другія назвы другія уже все другое то есть ты псіхалагічна тебе збівае это і это назвать у устойлівасцю ці пераемнасцю па беларусі гэта у ну, прынцыпе это паўсюдна чаму так адбываецца вось скажем у той же э, чэхі якую-нибудь одну кавярню які-нибудь э, пап могуць утрымліваць э, бацька пасля сын пасля дзеці сына унукі так далей а у нас гэта чаму гэта ну вот а, а это просто просто таму что у нас э, няма саецкая не спадчына прыватнай уласнасці не было прыватнай власці насці і і гісторыя конечно складана это войны і асабліва апошняя вайна ну я не ведаю такого горада які быў так разбураны хіба што можа яшчэ варшава я в апошнія там уже дні вайны так дабурылі а мінз жа быў разбураны ввогуле вот ну гісторыя такая но яшчэ ж трэба ўсё-таки разумець можа новыя ўладальнікі і павінны былі назвы змяніць пацдама допустим там крыніца была зараз грант кафе можа зараз рекламу зробіць ну, <laughs> не рекламу не <laughs> я сам туды ў грант кафе не пойду апошні раз былі ў пацдаме мінулым Ой, это уже тяжко тяжко ну, сказать ну, Напевно... львы уже стояли потому что или так? вы же по моему 90-х з'явіліся так и львы вось на, на уваходе их же по моему ранее не было таких львов не было льву но ну, не было такого такой ну як сказать без густое такого не было просто было хорошее не в 90-е годы еще ходил да ну допустим с, с кинорежиссером ой вот чего-то задумали и шпротов захотелось а не маешь против не знойдешь 90 годы в вогуле мало чего знойдешь но ну, мы ведали что под здами ешь проты и мы туда заходим и выпілі шпротамі закусілі вот табе уже псіхалагічны комфортнікі что сёння гэта дакладна зменю э, знікла тады ж это <laughs> <laughs> ну, быў дэфіцыт а зараз каго здзівіш Далі мы паговорым пра сталічны маштаб пра суперніцтва двух архітэктараў лангбарда і лаўрова э, мінуты так вы пазначылі гэтую э, частку прагулянкі але праз некалькі хвілін нагадаю нумар для смс 9705. This is the final come and go. I keep fighting faith, cause I don't wanna know. On this even fall, light shining over, she's cold. She would show. I guess I'll just take the pill and fall into the meadow. This isn't who I am. I'm a soldier with a medal. All my gold turned to glass, and now I'm breathing fast. I need someone to help these hard times pass. All my gold turned to glass. And now I'm breathing fast. I need someone to help these hard times pass. Find someone to help these hard times pass. So let me put my costume on. I've gone a million miles with the same crooked smile, and I always give you all you need. But I can see that you're dancing with the devil. So hope you brought your shovel. You won't get what you need if you're not down on his level. And it's okay, just a little mischief. Hotel rooms were made for this. I got you open like a butterfly inside you, made my soul cry all day. I need someone help these hard times Find someone, find someone, find someone to help your hard times pass. Find someone, I am someone, find someone to help your hard times. All my gold turned to glass, and now I'm breathing fast. I need someone help these hard times pass. All my gold turned to glass, and now I'm breathing fast. I need someone help these hard times pass. Below my feet were steaming coals, and now I'm filled with holes someone got these hard times bad. If all your gold turns to glass, they find you breathing fast. I am someone to help your hard times back. Find someone, find someone, find someone to help your hard times back. am someone. I am someone. I am someone to help your hard times pay. Гісторыя горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Працягваецца прагулянка па мінскум пісьменніка і кінарэжысёрам Владдзіміром марозам ну і самы час празмаўляць пра сталічны маштаб як вы спатар владимир назвалі гэту участку нашага шпацару што стаіць за гэтай э, назвай сталічны маштаб эм, справа тым што мінск жа ўсю сваю гісторыю не быў галоўным горадам э, галоўны горадам для нас беларусаў была вільня натуральна і вот ужо ў 19 стагоддзе пра расійскай імперыі это быў губецкі горад і конечно губецкі горад меў свой маштаб і тут выволею лёсы утварылася э, беларуская дзяржава бСр ну БнР потым бСр то есть уже некая ну хай сабе фармальна нефармальна але у Э, некае дзяржаўнае ўтварэнне і і сталіцай наканавана было быць мінску і значыцца тут волею лёсу гэты горад з губернскага павінен э, быў станавіцца сталіцай і набываць зусім іншы маштаб і это пачалося ў двадцатыя гады сваіх архітэктараў у нас э, конечно тут не было практычна два імёны з'явіліся тады ў двадцатыя гады Это Иосиф Лангбард. Ён прыехаў з Санкт-Петербурга з Ленінграда. Уласна кажучы, ён то наш земляк, ён з Бельску падляска, то з э, беларускіх земляў. І Масквві Сергей Лаўру. І яны тут у 20 гады пачыналі Лангбард пачынаў з дома ўрада. Я скажу, што это будынак мне як архітэктару вельмі падабаецца тут вот спалучэнне ён конечно ланубар традыцыяналіст больш у класічным але час быў двадцатые гады канструктывізму ён это будынак дома ўрада у канструктывісцкім такім духу но і з класічнай некай аб'ёмнай кампазіцыі вот атрымалася атрымаўся будынак сапраўды шэдэў архітэктуры але масштаб уже па вышыні будынка па яго э, плошчыну у просто объему, это, это уже будинок столичного масштаба, А в этот час эм, по проекте Сергея Лаврова Э, пачаў будавацца універсітэцкі гарадок недзе скажем так насупраць дома ўрада там і зараз стаіць адзін ці два корпусы трохпавярховыя унутры дворыка універсітэта mm -hmm. вот это по проекту Сергея лаврова ну такі яны зараз глядзяцца абсалютна невялікі і пачалася выбудавацца клінічны гарадок дзе зараз пешая больница там літаральна на макаёнка выходит двухпавярховыя дамкі это вот у э, лаўрону двухпярховай дам кінута той святой будынкі для бальніцы зусім але по праекту лаўрова была пабудавана ленніцкая бібліятэка вот это таксама ў канструкцывісцкім духу это уже больш по аб'ёму э, будынак і там нават кнігасховішча было высокае по праекту яго так і не пабудавалі но не будавалі невядома так. ну невядома можа у занадта было можа столькі кніг не было каб у бібліятэцы каб такое вялікае кнігасховішча будаваць а ў этот час у ланбарда уже і дом офіцераў з'яўляецца і оперны тэатр будуецца у пачатку 30-х гадоў пачалі будаваць і і потым акадэмія навукі вот это я чатыры будынкі пачынаючы э, з дома ўрады Ну яны нейкія такія маштабныя бок ці можна казаць што вось раз вы іх вылучаеце называецца ці можна казаць што гэта такія былі ну унік лёса вызначальна ўвогуле ў архітэктурным плане э, збудаванні для мінска, мінска я лічу і гавару аб сваім дакументальным фільме по пра вось фаланбарда які быў уже давно даўнавата зняты гораду свету называецца да это былі будынкі яны сёння вызначаюць твар мінска як не дзіўна дом урада дом офіцера оперны тэатр і то бок лавроў прайграў прайграў ён вот, неяк і... так вот і ён потым з'ехаў назад у маску то есть яго творчасць развіцця тут не атрымала аланпаржа потым і после войны тут і удзельнічаў аднаўленне оперны тэатра ён не быў разбураны но аднаўленнем патрабаваў правда вот оперны тэатр атрымаўся нейкі самы такі пампезны уже тады у неакласіцызму 30 гады пайшоў са скульптурамі все это але ну, такого ўсё роўно больш нідзе ўсё эти няма калі не памыляюся Мачыма недзе э, так, оперны тэат у нас унікальны і калі б не ты вот пафасныя скульптуры зараз аднавілі на фасадзе э, і першапачаткова лагмарды не былі потым яго прымусілі нешта вот такое а каб іх не было так было лепш а ўнутры то есть по организации по планіроўцы оперны тэатр у нас просто это э, такога еще пашукаць у свеце да вот ну і потым уже это да войны вот это четыре будынкі лангбарда яны так поднялі крыху город а уже астатняе ўсё зрабілася после войны у уже асноўнае будаўніцтва таму што ўсё <laughs> заново а бачыце усе будынкі лакбарда захаваліся так але вось я хочу запытацца э, вашим меркаванне вось часам э, тое што будуць вас сёння глядзіш на гэтыя шкляныя збудаванні якіх все больш і больш становіцца і натуральна я не сцвярджаю але часам так думаю вось пройдзе гадоў не ведаю 20-30 можа 40 можа можа 60 год і ці не страціць гэта ўвогуле сваёй актуальнасці а Э, калі казаць пра э, збудаванні пра архітэктуру лангбарда э, наколькі сёння у тое што ён ствараў наколькі сёння арганічна упісваецца ў 21 стагоддзя ці не страціла гэта сваёй э, актуальнасці Я думаю як кожная класіка не страціла і не страціць які у любым іншым горадзе класіка э, старое вот э, я вельмі рады што ў прынцыпе верхні горад у нас неяк э, адрадзіўся. Ну тым ці не ў тым выпадку вот э, ввогуле цікава я асабліва калі пад'язджаеш да Кева купалы гарад залатыя ўсё но ну, адчуваецца што праваслаўны горад там праваслаўныя храмы купалы а ў мінску сілуэт цэнтры няма нідзе праваслаўных купалаў у нас мінску сілуэт цэнтра ну скажем так каталіцкі ну няцкі в этом своеасаблівасць мінска і я вот думаю і это ж усе у в верхнім горадзе саборы, якія захаваліся, якія аднавілі, якіх няма от на там, дзе палац э, Рэспублікі на рагу стаяўся адзін касцёл дамініканскі па-мойму. Чаму яны так вот э, з'явіліся, все-таки пабудаваць храм трэба грошы. Аказваецца, 17 стагоддзя вельмі ж у нас было складаныя там это войны з Масковіі там і все туды-сюды хадзілі на Маскву назад просто шляхты это воіны рыцары конечно ну грабель не грабілі брали бралі так сказаць у паходах тут у мінску это спускалі но ахвярвалі грошай на храмы і там все это верхні горад это все храмы 17 стагоддзя -го Э, пабудовы. Вот ахвяравалі грошы на храмы, не, не толькі так сказаць прагульвалі і не толькі там в сям'ю прывозілі. Значыцца была такая завядзёнка. І вот мне гэтым в этом адметнасць мінска ён некі мае все-таки свой сілуэт вот у верхнім горадзе. Але вы узгадалі палац э, Рэспублікі э, туды мы таксама завітаем, але праз некалькі хвілін узгадаем і палац Рэспублікі і кастрычніцкую плошчу. don't know what I will do. Believe I'll lose my mind. I've never been the lucky kind. I just keep walking more and more. I don't have no place to go. Believe I'll lose my mind. I've never been the lucky kind. true беларуская брукаванка гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў прыцягваецца прагулянка па мінску пісьменніка кінрэжысёрам владимира мороза і вось адзін з пунктаў сённяшнім маршруце гэта кастрычніцкая плошча і палац рэспублікі што сюды нас прывяло які перыяд менавіта кастрычніцкай плошчы і палацы рэспублікі вам хацелася б згадаць Ну так сталася, што калі я працаваў у мінспраекце, то было гады чатыры. Некім чынам, як малады архітэктар далучыўся і да праектавання палаца Рэспублікі з адного боку. Ну потым да праектавання плошчы Леніна, цяпер плошчы незалежнасці з другого боку. Палац Рэспублікі э, это праектаваўся пры Машэрве эта плошча вельмі доўга чакала после войны свайго завяршэння там дзе стаіць э, палац Республікі там быў скверык прысады і нават э, я памятаю як э, адзін нас нават мы з будучай жонкай сидзелі там і нават на, на лавачцы вінцо выпівалі а міліцыянеры обходзілі нас на ўзбочна <laughs> вот увечы у мяне ёсць такі радок <coughs> вот а Ну і вечна там ставілі щиты ну конечно плошчу трэба было закончыць архітэктуры 17 год калі не памыляюся так палац Республікі будава будаваўся это крыху пазней да і былі розныя праекты тады в 50 60 гады высоткі ставілі і так ну нешта ўсё вот і, э, і не атрымлівалася і Пётр Мронович вырашыў закончыць сказаў проект праектуем палац Республікі а Ну і праектуема это ж аб'ект э, э, знакавы, конечно, шмат які архітэктары і спачатку это праектавалася ў мінспраекце і галоўным архітэктарам быў Владимир Крывашев, ён быў тады галоўным архітэктарам мінспраекта. І такі будынак праектаваўся ён як быццам бы крыху аб'ём вісеў так над зямлёй стэла ўвахода цягнулася ў неба но адзінае што нешта вот усё хацелі на эту аб'ём зрушыць управа, каб некая быццам бы перспектыва открывалася, каб не ўсё закрыць этой бок площадзі стаіць зараз э, палац Республікі. Ну і ўсё это праект э, цянуўся, цягнуўся, ну нешта не задавальняла і потым можа уже па смерці Машерва перахапілі белдзяж праекце ты праект аддалі ім там галоўным архітэктам быў перагоў і вот яны пачалі праектаваць это будынак які ўрэшце рэшт і паўстаў пачалі яго да будаваць яшчэ ў савецкі час но потым 90-е годы да і сапраўды яго вельмі доўга будавалі і будынак прыстойны но мяне у і нават неяк архітэктара не задавальняе што это будынак ну на грэчаскія ўзоры там ну, парфенон што ну эм, все-таки язычніцкая кшталту паганска а вот один из сусветна знакаміты архітэктор Фрэнк Лтарай гаварыў райт гаварыў што калі мы будуем у нават царку это павінна быць фабрыка а я лічу наадварот калі мы будуем фабрыку это ўсё роўна павінна быць царква і мне хацелася каб вот этой дом рэспублікі той пешы праект конечно неяк падымаў да неба это просто вот стаіць э, класічны будынак но нікуды не цягне вока то паглядзеў ну, ну добра для сама цікава баюць памыліцца але адна з самых вялікіх плошчаў ввогуле у Еўропе э, кастрычніцкая плошча э, сярод такой стаіць і палац рэспублікі але плошча пустая ўвесь час ну правільна вот нешта можа не дадумана а цяпер яшчэ вот калі знеслі музей вайны айчыннай будынак што там пабудуюць баюся вот что густу не хопіць на сённяшні дзень і, і тады эту плошчу зусім неяк загубіць но ну, она пустая ну значится нешта недадумана вот э, гісторыя ж была з плошчай ленина якая цяпер плошча незалежнасці зараз мы все привыклі что вот ідзе это праспект незалежнасці ён праз плошчу так і пайшоў а раней не было простага праезду то Э, по перыметру плошчы быў праездаў внутри быў скверык прысады такія і заўсёды хацелі вот выпраміць в эту вуліцу но ніяк не ўдавалася і адзін з проектаў таксама удзейнічаў на месцы дзе зараз гандлёвы цэнтр сталіца ставілі прэзідэнцкую бібліятэку перад касцёлам ну не даходзячы да дома ўрада э, архітэктор Віктор чарназёму я якраз у яго працаваў у но ну, ён став яе на калоны все роўна по плошчы можна было гуляць а сам такі быў плоскі аб'ём нагадаў раскрытую кнігу вот ну так конечно закрылася ну, бы ўсё ну касцёл бы закрыўся да да ну бачце ну вот я і вам гавару чаму і плошчу кастычынскую так доўга ну разумееш так нельга папрыктуюць папрыктуюць нельга так вот і з гэтым а атрымалася ну а потым уже ўсё роўна дарогу прабілі напроста а зрабілі гандлёвы цэн сталіцы ну это уже на ўзор москвы там як на манежнай плошчы ну не самы горш зато відаць усё відаць просто раней да вайны была забудовай перад касцёлам то есть дом урада ён глядзеўся ён у узначавіў плошчу і глядзеўся конечно значна лепш чым зараз просто як один будынак на адным баку Вось вы шмат ведаеце таго як мог бы выглядаць мінск і бачыце тое что як нічого не выглядае вам які мінц больш падабаць стойкі быў у праектах ці то які выніку маем что тычыцца кастычнскай э, плошчы конечно я б хацеў крышку іншы мець палац Республікі А так уже ну чалавек калі ўжо пабудованы ну, прызвычайваецца Я рад э, что на нашым праспекце незалежнасці то есть вот это э, класічны прыклад горада будаўніцтва наш праспект незалежны да плошчы ад площі незалежнасці да круглай плошчы да плошчы перамогі і Чаму? Таму што тут узяты вот маштаб Невска праспекта ў Піцеры. Маштаб суадносіны шыліні, Ну, вуліцы з тартуарамі і вышыні дамоў. І сапраўды вот звярніце ўвагу, калі хто дзіце ніякага псіхалагічна дыскамфорту не мае. Ідзеш па вуліцы табе ну я допустим быў у нью-йорках, там ідзеш па вуліцам, там нават галаву задзярэш і то яшчэ вышыні дома Ну адчуваеш ты нейкім калодзежы А тут вот гуманістычна ўсё так зроблен наш праспект незалежнасці і я думаю что ён з цягам часу набывае вагі яго калісьці уключыць у спіс аб'ектаў ЮНЕСКО крышку з гэтым кемпінскім конечно подпсовали ситуацию да не дзіўно сам будынок не падабаецца на его так уціснули в эту зеленую... перакрыты зараз зразумеце ну, ну, ну. ну. з аднаго боку прыбіраецца будынак э, э в істочнай зале э, шкляны ну і адкрыўся від а з гэтага боку все перакрыты цяпер э, атрымліваецца той жа калодзеж про які вы гаворыце калі ідзеш уздоўж свіслачы гуляеш по парку горка да да да да на жаль Вот. Але ёсць яшчэ э, такая прапанова у вас была э, пагуляць па мінску паэтычным часу застаецца вельмі мала Таму калі можна караценька дзе можна ў мінску э, знайсці той самы паэтычны куток цівогуле што што стаіць за гэтай фармулёўкай для вас мінск паэтычны Ну больш звязана э, конечно водна-зялёны дыамет ёсць такое, Э, паняцце ў мінску э, горадабудаўнічае это сапраўды находка наших э, архітэктараў планіровщикаў праз увесь горад ідзе водна-зялёны вот тая ж свісласць тая свісласць з паркамі парк дзе помнік янку купалу вот ну вадасховішча там далей свісла ідзе мы пэўны час жылі доўгі час серабранцы і про Серебранку нам была, видать, лошадца, лошадский парк. Э, конечно, ранее поэты проезжали звездки, то есть учились <laughs> на филфаку, там те девни становились поэтами. Э, но зараз у нас выросли уже и городские поэты. Конечно... А в чем разница между городским поэтом и э, э поэтом Да розница ничем. Когда поэт хороший, так и он Но... Ну. все равно поэт. Но но звездки поэты он конечно природу больше чувает тут як не ходи по паркам по присадам по аллеям ну эта природа все-таки городская это ну а мать что штучная то есть а у нас хапаю беларуси некранутой природы ой и ее трэба отчувать вот так бы я сказал ну и мы часто э, гуляли по парках, конечно, это есть у Минску, где посидеть, где припыниться, и все не есть. А и я думаю, коли человек хочет найти дему, и э, он повинен, каждый человек повинен у Минску найти свой куток. Вот я и ожидаю жихарам, храм і маладым і сталым, каб у іх былі свае любімыя куточкі мінска, каб яны там знаходзілі натхнення, каб ім там было прыемна, ну і натуральна, каб ім бы было прыемна там, дзе яны жывуць. Ну, завяршаючы сённяшнюю прагулянку, апошняе пытанне помніка, каму ці чаму, на вашу думку, найперш не хапае мінску. Ну пантэоны герояў Беларусі, наш нацыянальны пантэон багаты. Ну найперш конечно не хапае помніка манументальна выдатнага заснавальніку мінска усеславу чарадзею это ён власна кажучы заснаваў мінскі э, фарпост э, полацкай зямлі туды на, на захад і мінжа існаваў да э, этой бітвы на немізе і Вот, помнік Усяславу Чарадзейну, каму-каму, як не заснавальнік у Мінска. То есть он официально в гісторыі лічыцца заснавальнікам Мінска. Ну і таму ж князю Глебу Мінскаму. А ввогуле, вот тады, з тых часоў, а потым, ну, паколькі Мінск сталіца Беларусі, я б конечно выбітным гістарычным дзечам дзяржаўным э, льву сапегу постав бы помнік кастусю каліновскому поставіў бы помнік тады ўжо касцюшку поставіў бы помнік сталіца тут павінны весь э, самыя галоўныя постаці наша нацыянальная пантэона тут э, стаяць у помніках ну а як яно атрымаецца будзем жыць я думаю што будзем аптымістамі а владимир дзякую за сённяшнюю прагулянку мне застаецца нагадаць што сёння са сваім мінскам нас знаймеў паэт празаек эсаіст сцэнарыст кінарэжысёр вядучы рэдактар студыі летапіс нацыянальнай кінастудыі беларусь фільм владимир мароз